I have lived a life of sin in this world I'm living in. I have done forbidden things I shouldn't do. I asked a beggar along the way if he could tell me where to stay, where I could find real happiness and love that's true. Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and you'll never be unhappy again. Follow the footsteps of the King till you hear the voices ring. They'll be singing out the glory of the land. The river Jordan will be near. The sound of trumpets you will hear, and you'll behold the most precious place ever known to man. Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and you'll never be unhappy again. Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine. Goeiemôre en hartlik welkom by Prediker John se geselsprogram. Dit is 'n splinte nuwe program en dit is spesiaal vir jou. Prediker John is Sondag net na Ekerkdiens op vir pastorale berading, huweliksberading, volwasse en kinderterapie, siekte en ook sterfte berading en as jy dalk 'n probleempie of twee het, Prediker John is daar vir jou. Jy kan prediker John natuurlijk ook kontak op WhatsApp en vir my vraagie vraag wat hy oor die dag vir jou sal antwoord. Hy sal so plus minus 10 minuut spandeer aan die vraagie en sy WhatsApp nummer gee om nou ons nou weer hierdie program gee. Dis 084-319-2967 en die program sy naam is natuurlijk gesels met prediker John. Jy kan prediker John ook op Skype in die handen krijg Ek sal sy Skype adres op die webblad en op die Facebookblad plaas. Jy kan ook by ons Skype groepie insluit en daar jou vrae vra as jy wil. Al die besonderhede is op die Facebookblad en ook op die webblad beskikbaar. Gaan net na www.netradio.sa.co.za en klik op Reverend John Saul se blad. Jy kan daar ook vir Reverend John 'n uh, eh, e-pos stuur wat hy persoonlik met jou sal so beantwoord. Jy kan confidentiële sessies met Prediker John bespreek en hy sal jou daar help. Ons het nou elke sondag hierdie program gesels met Prediker John net na die eekerdiens op. Soos ek gesê, ek wil net vir Prediker John vandag bekendstel met die wonderlijke nieuwe program waarin hy poog om jou te help met jou probleme, enige probleem, alledaagse probleme, gecompliseerde probleme, hy is daar met sy speciale gaves. Dit is berading in moeilike tye, verlies, enige iets, verhoudings, of as jy daar een geliefde afgestaan het aan die dood, kontak Prediker John geris. Prediker John, goeiemorgen en baie welkom op hierdie nieuwe program van jou. Ek is baie geëerd en bevoorrecht om jou saam met ons op net radio se span te hê. Goeiemôre en uh, baie welkom. Dis vir my ook 'n eer om hier so te wees. En uh, dis ook vir my 'n nuwe wending in my lewe hierdie uh, uh, e-kerk <laughs> van ons, maar ek is baie bly om julle te wees. Ek besef daar's 'n uh, uh, baie groot behoefte vir uh, mense om um, jy weet hulp te kry. Ek is um, ehm, redelik gestou daarin. Ek doen dit al vir baie jare. En ehm um, jy weet soos die uh, dominee voor ons gesê het, jy weet, ons is nou op 'n virtuele lewenstyl en uh baie mense kan nie by 'n kerk uitkom nie, hulle kan nie by 'n leraar of 'n prediker uitkom van hulle keuse of uh so ietsie nie en ehm um, Ja, dit is wat ek nou wil graag doen. Ek wil nou my gawe gebruik om uh, mense nou te help, jy weet, uh, met hulle alledaagse probleme en so aan. Ek is natuurlik self nie perfek nie, maar ek doen natuurlik my beste. Uh En uh, as ek jou nie kan help nie, dan sal ek help om iemand te kry uh, om jou te verwys, maar uh, ek glo jy weet deur uh, die gawe van van God wat in my geplaas is en wat in ons almal is en uh, die koneksie wat ek met God gemaak het, sal ek minstens dan vir jou 'n uh, troosting kan kry of minstens dan 'n rigting kan gee. Uh, as 'n mens rigtingloos is, dan is dit moeilik, maar as 'n mens bietjie van 'n rigting het, dan help dit soms baie. Dit is fantasties. Ehm um Reverend John, ek is so bly dat ons hierdie medium het om soveel mense te bereik en soveel mense te kan help en ek sê vir jou baie baie dankie daarvoor. En ek wil ook net noem as jy 'n persoonlike en konfidensiële sessie met Reverend John wil bespreek, kon ek gerus die webblad aan die besonderhede staan. Die radio sessies is natuurlik gratis dit is as jy probleme wil bespreek en vraag wil vraag vir eh, Reverend John om te beantwoord, gemaakt gerust gebruik van WhatsApp, ek gaan net weer die WhatsApp nummer gee, dit is 084-319-2967 en Reverend John het hierdie speciale faciliteit, jy kan een voice note of een steamboodskapie stuur en vir hom jou vraag vraag en hy sal die boodskapie oor die licht gaan speel en daar die vraag vraag vir jou kan beantwoord en vir jou een bykie berusting kan bring daar. Ek herhaal die WhatsApp nummer is 084-319-2967. Reven, dan is daar nog ietsie wat jy wil bijvoel. Ek sien ons het iemand op die lijn wat vir jou een vraagje oor die licht wil vraag. Eh, no, eh, I think what's also important, I think this is uh, um, also important for people to know I'm bilingual, uh, true South African, uh, and um, there are overseas listeners, which is only English, and we are going to accommodate them as well. Uh, what had happened with me is uh, from a very, very early age, uh, I've always been very, um, you know, involved with spirituality, you know, doing my spiritual uh, task, you know, in the church. My uh, grandfather was a preacher, my father was a preacher, and uh, at the moment, um, I'm not in, in, a, in, specific denomination as such, um, so uh, I'm open to, to, to, a lot of things. I do not, um, you know, confess a specific uh, denomination. Um, I believe that, uh, you know, the, the love of God is, is my theme. And um, God is bigger than, than, than all of us together. God created absolutely everything, and He created us as well. And it is through the power of God um, and His love for us that, um, you know, uh, I'm just an instrument that we can get some answers. I think what we should do, uh, Corey, is uh, let's play the next song. I brought in Jim Reeves today. He's going to sing for us. The next one is uh, I'd Rather Have Jesus, and then in the background we can then draw in that other person. Is that fine with you? That's wonderful. We'll do that. All right. So I'm going to play the next song, and then I'll speak to you in the background. Thank you. People, there's the next song, uh, Jim Reeves, I'd Rather Have Jesus, and let us see if we can get this other listener in. Thank you very much. rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or land. Yes, I'd rather by his nail pierced hands, than to be the king of a vast domain and be held have Jesus than worldly applause. I'd rather be faithful to His dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. Yes, I'd rather be true to His and to be the king of a vast domain can be held Dag mense, goeiedag. Ek is nou weer terug. Ons het ons uh um, persoon gekry wat met uh, ons wil gesels. Hy sien die agtergrond. Uh dat ek net vir hom goeiedag sê. Goeiedag daarso. Wat is jou naam? Uh Gottie Meyer. Is Godfried eintlik, maar Gottie klink eintlik baie beter. Is bietjie korter. Ja, skuis tog man, ek het die verkeerde knoppie gedruk. Ek gaan net gou vir die mense weer hallo sê. <laughs> Mense, goeiedag. Ons is weer terug. Uh ek is uh oh, jy weet ons maak maar sulke vingervoutjies hierso. Uh Gotti is op die lyn en hy gaan nou gou-gou 'n bietjie met ons praat en kom ons kyk wat uh wat se boodskappe was se berusting ek vir hom kan gee. Gotti, goeiedag. Van waar is jy? Eh uh, John, goeiedag. Ja, en sommer goeiedag aan al die luisteraars. Ja, ek en, is en, en, van 'n gelukkige moedersdag vir almal, hè. Ons moenie dit vergeet nie. Uh, absoluut, absoluut. Ja, nee, eh, 'n uh, baie gelukkige Moedersdag vir al die moeders en natuurlik ook vir die vaders wat uh die uh, beide rolle speel. Ja. En uh, ja, absoluut. Um, ons ehm, vergeet dit ook baie keer, nê. Nee. Ja, hulle het ja, nee, moeders absoluut. en vadersdag en baie keer het die moeders ook 'n moeders en 'n vadersdag, nê? Nee? Ja, dit was korrek. Ja, dit was korrek. Goeie goeie ja. dag man. Hoorie so, jy sê jy's van waar? Ek is van die strand hier hier in Kaapstad. Jy's van uh, Ja, ja. Ja. Ehm um, hier waar die wind altyd ehm um, gereeld waai. Die wind word ja. op hou gemaak en word ons baie uitgetoets en dan word hy heeltemal losgelaat hier in die strand. <laughs> o, ek sien dit hoe dit werk. Nee, maar dit is reg so. Okay, Gottie, hoorie so, jy het nou gevra jy wou 'n bietjie jou eh, gesels. Uh, ek weet nou nie of jy weet, hierdie is nou 'n nuwe program wat ek eh, ehm uh, um, gaan beoog om te doen. Uh, uh, jy weet is om jy weet uh, ons is mos nou in 'n virtuele e-kerk hier so en 'n e-lewe en alles, maar uh, mense kry nie altyd die geleentheid om 'n prediker of iemand te sien waar hulle bietjie kan mee gesels nie en dit is wat ek nou beoog ek en Corrie sy het uh, my genader met die idee en ek het nou tyd afgestaan dit is nou wat ek nou vir die mense gaan doen so ja gesels bietjie met ons waarmee wat wat wat, wat kwel jou wat kan ons kyk wat wat wat kan die Here vandag vir jou sê Ja, um, ek wil vir Corrie baie dankie sê vir hierdie fantastiese ehm um, uh, idee wat posgevat het by haar. Ehm uh, dit is ek dink dit gaan baie van ons help. Ehm uh, ja, uh my my groot probleem is ehm um, Ja, net 'n oomblik. Ehm um, Ja, ek nou ehm um, die vierde by was dit 'n 5 jaar wat ek by uh, eh, seën verloor het. Jou seën. Ja. OK. En ja, as ek so 'n bietjie miskien heel klink verskoon. Nee, is reg. Is reg, ähm, uh, ons verstaan. Ehm um, ja, dit is natuurlik ehm um, iets wat geen ouer wil hê nie, maar nou ja, ehm um, ehm um, hy is op die ouderdom van 21 is hy natuurlik op slag dood op 'n boterfiets ongeluk. OK. Ehm um, en ja, ek was ek was vir hele tydjie het ek gedog ek was bo op alles gewees. Hmm. En ehm um, toe in 2014 uh nie was 2015 gewees. Toe het ek natuurlik in daardie gat van depressie ingeval. Eh, eh, 'n uh, uh, relapse ehm, van um, ja. Ja, en ehm um, ja, alles het natuurlik toe nou uh op my gespring en uh uh, daar het natuurlijk baie dinge die aan my kop gegaan, ja. soos ja. Um, selfdood, al die type van dinge, en uh, um, ek het toe die help um, ehm, van my vrou nou, destijds was ons nog, eh, soos in die ouspreek woordelike weise, was ons nog net gekuis gewees, mm. en um, want um, toe my sien oorlede is, in daar die selfde jaar was, um, het was uh, bietjie langer as 'n maand later toe was die finale skeiingsaak tussen my en my seun se moeder natuurlik ook afgehandel. Ja, ja, so jy jy so jy het dubbel trauma amper gegaan, hè. Mm, ja, en 'n triple trauma uh, kan 'n mens wel sê want die 2de Mei toe sy pa oorlede en 2 dae later toe sy seun oorlede. Jo, en nou. Ja. Ok, maar ek, en, ek kom nou ehm, agter dit dit is dis die afsterwe van jou seun wat wat wat jou nou meer vang, nê. Nee? Ja, nee, absoluut, absoluut. Ehm okay. um, En uh ek het ek het ek het uh, met die hulp van my ehm um, ek gaan hom nou sê vir my keuse <laughs> wat ja. sy vir my vrou ook. Ehm um, het ek vrywillig hier by Karel Bremer gaan uh hospitaal gaan inboek. Ja. Okay. En uh ek was uh, ek was so vir 'n tyd op uh antidepressante gewees. Okay, ja. Maar maar weet um, jy wat ek kom agter jy, jy het nog nie heeltemal vrede gemaak nie. Wat is dit van jou seun se dood wat nou vir jou anderste is as dit nou van van jou pa se dood is? dis my kind. Ehm um, okay. Dis dit jou kind. Okay. Uh, uh vir verduidelik vir my meer wat uh maar uh, jou pa is jou pa, hy het jou te groot gemaak. Ja, ja, maar maar die ding is uh in die, in, in die natuur uh is dit ons nou maar die ehm um, die regte ding die kind begrawe sy ouer. Ja, nee, dit, dit is so. Ja, dit is maar dit is hoe ons dink dit is, nê. Nee. Ja, ja, en ehm um, En ok, my, ek kan my sien, ons het sien net baie sien gewees, die ons is um, beste vriende ook gewees. Ja, ok. Um, wat, wat natuurlijk vir my, um, ja, die donderige aand toe was hy by my gewees. Um, toe, um, het toen af my gesê, right, hy sal, net, hy sal die vrijdagochtend sal hy tot 10 uur gewerk het, want hy het toe ook daardie wenslikheidsverlof gekry en uh, eh, later die naweek by my sou spandeer het. Ja. En uh hy ehm um, is die Vrydag aand, ag die die, die Donderdag aand toe is hy weg daar by my, maar ons het ehm um, ehm um, terwyl hy groot geword het, ehm um, ons het altyd omhels en ons ja. het gesê jy was baie na mekaar gewees, ja. Ja, ja, en ja. Uh, wat ek vroeg gesê het, uh, eh, altijd, ook is sy ma was natuurlijk Engels, en uh, um, ek vroeg gesê, altijd vroeg gesê, ek is lief jou my kind, en ja. wat, sy woorde was altijd gewees, love you too. Ok, ja, en, ja, alright, ek dink, uh, ehm, eh, uh, uh, Gauti, kom ons, kom ons, kom ons, kyk nou na die probleem, ek, ek verstaan nou jou, jou omstandig, jou, jou verstaan ons nou op die liggie so, en, jy weet, as ander mense wat ek nou wil instakel, kyk Gauti, wat is, wat is moet verstaan, is wat, wat ek sien hier so wat die Here vir my wys is dat jy jy het nie jy jy het tog een of ander vrees by jou uh, met hierdie ding met jou kind. Wat is wat is dit wat jy 'n uh, uh, uh, vrees? Wat want want want jy sit in hierdie toestand en jy weet daar's eintlik net twee emosies in die lewe. In die een is die een is vrees en die ander een is liefde. Die slim mense begin nou so sê. Jy moet ook een ding verstaan, glo jy dat ons ewiglik is? Ons is ehm um tot op uh, ons dag vir die einde op aarde, dan gaan ons natuurlik ja. na God toe. Maar maar om maar en, dit is maar dit, dit is mos ewiglik. Uh, geestelik geestelik glo ek. Ja. Ehm um, ja, daar nou, nou, nou nou nou, nou verstaan. Kyk, ons moet nou hierdie situasie moet jy moet ons nou van 'n ander perspektief af kyk. Ons moet dit nou van 'n geestelike perspektief af kyk. Kyk, jou probleem is 'n geestelike probleem in die sin van dit het jou dit, dit affekteer jou siege. En en en wat ek agterkom is is ehm um, daar's 'n staalstel in jou lewe. Jy jy's asof jy nie kan lekker vorentoe gaan nie. Eh, jy uh, jy, jy jy jy hou jouself terug en en jy voel jy word terughou en hierdie ding van jou van jou kind, jy weet, is is is vir jou baie groot 'n 'n 'n 'n 'n terugslag in jou lewe. Obviously, jy weet, soos hulle sal sê. Ja, maar absoluut. jy moet verstaan waarmee jy moet deel. Jy weet, is is is jy moet Okay, kom ons verstaan een ding jou kind is ewiglik. Verstaan my mooi. Ja. Hy is nie weg nie. Ja, sy sy liggaam is weg. Jy weet die die ehm um, wat met ons gebeur as as as mense as 'n as 'n siele 'n uh, 'n wese, jy weet uh, in 'n in 'n liggaam is is ons ontmoet ander siele wese en dan raak ons nou geheg aan mekaar. Dis ietsie wat ons in die hiernamaals nie het nie. Daar's almal een, daar's almal deel van van dieselfde. Daar's almal eh, eh, eh, ehm, almal ken mekaar, jy verstaan. Ons word vir mm-hmm. mekaar geleen en en en dit is dit is ietsie waarmee jy moet vrede maak is dat jou kind was vir jou geleen vir vir vir 'n rukkie. Kom ek vertel vir jou so eendag toe uh, is daar 'n vrou en sy was bitter bitter ontsteld geweest want haar baie jong kind is is dood. Jy weet, hy's dood aan 'n siekte en sy gaan toe na hierdie baie wyse persoon daar in hulle village en sy sy gaan kla by hom, jy weet. En hoekom het dit nou gebeur en en weet en hoekom hoekom het God dit nou toegelaat? Ons gaan nou vandag se taal sê, jy weet, hoekom het die Here dit nou toegelaat en wat is die storie en en en. Toe luister, hmm. toe sê hy, "Wie is jy? Ek kan net vir jou sê." Hy sê ek wil hê jy moet gaan en jy moet vir my 'n mosterdsaadjie by 'n huis gaan haal. Toe sê sy nee, okay, hy sê dan bring jy dit vir my, sê maar daar daar daar's 'n daar's 'n kondisie. Hy sê jy moet vir my 'n mosterdsaadjie bring. Ietsie was dit nou blykbaar baie algemeen in die village geweest. Toe sê hy maar wanneer jy die vra vir die mosterdsaadjie, moet jy vir hulle vra jy wil 'n mosaïekie hê van waar daar geen dood was nie. Toe sê sy nee, okay nee, dis reg. Ja. En die vrou het gegaan en eers te huis gegaan. Sy sê ja, nee nee, ons ek stap hier sommer sakkie gee, dis nie 'n probleem nie. Toe sê sy maar hoor hierso, was eh, eh, hier dood nie huis. Ja, nee, absoluut, my ma's dood nie, volgens hy is die pa en die kind. En so het sy op mense toe afgekom wat toe dieselfde trauma wat sy deur gegaan het, dieselfde verlies wat sy deur gegaan het en toe kom sy toe kom na hulle rukkie toe kom sy terug na die die die wyse man die meester toe wat vir haar meester was en toe sê sy hoorie so baie dankie ek het nou agtergekom ek is nie alleen in die situasie nie so dit is punt nommer 1 wat ek vir jou wil vertel jy's nie alleen in in hierdie situasie nie wat ek hmm. dink jy moet doen wat vir jou gaan vrede bring is is ehm um, uh, hoekom gaan sluit jy nie aan by eh, 'n uh, plek jy weet waar uh, jy 'n communal tipe van van terapie kan kry. Dit is dit is wat die Here vir my wys. Jy moet gaan na 'n plek toe waar jy nie alleen is nie. Gaan praat met ander mense wat hierdie selfde ding deurgegaan het. Uh dis punt nommer 1 wat die Here vir my wys. Punt nommer 2 is jy's nie gestraf nie. Godie, jy's nie gestraf nie. Hierdie mm, is nie. Mm. Hierdie was 'n lening vir jou gewees dat jy hierdie verhouding met hierdie kind, hierdie seun, hierdie siel kon hê waar jy 'n sielelike koneksie kon gehad het en dit is net vir 'n tydperk en dit is altyd net vir 'n tydperk. Jy en jou vrou is nou saam, glo my Vrydag gaan 'n dag kom waar julle julle tydperk ook verby gaan wees. Jou tydperk, almal se tydperk gaan verby wees en dit is wat ek sien wat jy ehm um, moet moet gaan doen. Uh ek sien ook hierso dat jy uh ehm uh, um, jy weet die Here wys vir my dat jy moet ehm um, ehm uh, nuwe idees kry. Jy moet vir jou ietsie kry wat uh, jy miskien kan doen, miskien tot tot ere van van, van jou seun en dit kan wees selfs die genesing wat jy uh, uh, in jouself kan hê. Kyk, jy moet verstaan God, jou seun is fyn. Daar is met hom as 'n siele en 'n goddelike wese niks verkeerd nie. Hy is op 'n goeie plek. Jy is nie op 'n goeie spot nie. En weet jy wat jy moet vrede maak met daardie ehm um, uh, uh, uh, uh, um, verlies wat jy gehad het. Uh, en dit nie eintlik as 'n verlies sien nie, maar eerder vir die Here vir die Vader sê, "Hoorie, so baie dankie dat ek hierdie persoon in my lewe kon gehad het vir 21 jaar." verstaan. Mm -hmm. En dit is jy jy moet jy sal hierdie hele situasie van jou uit da, uit daardie perspektief en oogpunt moet bekry sodat jy 'n uh, eh, um, ehm, berusting kan kan kry. Maar ek ek sien wel jy weet dat da uh, eh, uh, eh, dit, dit dit gaan vir jou 'n uh, eh, miskien 'n moeilike begin wees, maar ek ek sien ook jy weet dat daar vir jou 'n beslisse 'n verdere antwoord kan wees. Ek dink wanneer ons miskien in die toekoms weer gaan praat, dan gaan jy sê, weet jy, ek het werklik vrede gemaak. 'n Ander ding wat ek ook vir jou wil voorstel, uh uh Gotti, is um weet jy wat, gaan skryf vir jou brief uh, vir jou seune brief. Kyk, hoorie, dit is baie moeilik. Kyk, ek ek ek vertel as 'n ou nou praat van jy jy, jy gaan in die hel in, dan dan gaan hy nou dit wees, maar weet jy wat ek jou vertel, daar gaan genesing daar plaasvind wat jy nie weet uh, gaan wees nie. So dit is werklik my my my raad en advies aan jou wat die Here vir my wys uh, jy moet doen is ehm um, kyk na hierdie ding uit 'n hele ander perspektief uit en weet dat ons is net vir mekaar geleen en dat jy ja, die ja. emosie wat jy het wat jou verskriklik terughou. Ek ek sien duidelik in my gees dus ook dat jy word baie terughou en kry vir jou ietsie anders om mee aan te gaan. Begin ietsie boue baie kop. Uh <laughs> ehm, doen doen rally. Uh, ek weet nie, ek weet nie wat jy wil doen nie, maar maar doen dit in jou hart en ten ten ere van van van jou seun en weet dat hy is altyd met jou. Gaan kry vir jou, daar's baie geestelike boeke vandag. Weet jy, selfs daar's baie skrifture. Ek nie baie lief om die skrifte te te quoteer nie want mense vat dit soms baie uit uit uit konteks uit en so aan. Uh maar jy weet ja, ek het dit al onderstandoor. Ja, ek het dit al onder. Jy jy verstaan. Mm-hmm. maar wat ons moet weet is is dat ons is ewiglik en jou seun is ewiglik en en en en jy's ook ewiglik. En is nie 'n kwessie van jy gaan jou seun eendag sien nie. Hy is tans met jou jy weet dat daar daar is hy hy is met jou en ehm um, gaan gaan na 'n groepie toe gaan praat met ander mense gaan doen wat daai vroutjie gedoen het gaan na huis tot huis en jy sal ehm. sien um, dat jy gaan baie ander mense kry en julle gaan vir mekaar baie genesing kry mag dit vir jou sin uh, ja maar ek ek wil dit net byvoeg ehm um, ek was ek was by by groepe gewees ja maar dit het vir my hoegenaamd niks gehelp nie want ehm um, op die einde van die dag, dan is het dan net, dit is asof daar die roof van die wond afgekrap word, en hy is en weer roof van voor. Opgemaak. Well, ja, maar weet jy hoekom? Ja. Is omdat jy nog nie vrede gemaakt het, uh, is, weet jy wat, is omdat jy nog nie vir, vir die vader dankie gesê het, werkelijk, ek praat van werkelijk, dankie mm. gesê het vir die tydperk wat wat, wat jou seun by jou was nie. En weet jy wat? Gaan hy gaan skryf 'n brief. Weet jy, dit is dit kom baie groot by my op. Gaan hy gaan skryf 'n brief. Gaan skryf 'n brief vir die vader en sê vir die vader, weet jy, vra sommer vir hom. Hy sal vir jou antwoord. Maar sê vir hom heel eerstens baie dankie. Dankbaarheid is een van die baie groot genesingsmiddels wat ons het as mens wat mense glad nie bestaan. Ek weet weet dit is so uh uh uh pertinent nie. Gaan sê dankie. Uh vir die vaders gaan skryf 'n brief. Die Here is in jou hart, die Here is aan almal se harte. Hy weet wat jy vir hom skryf. Skryf vir hom 'n brief en sê vir hom: "Wie die Vader, baie dankie vir die pragtige lewe met my seun." En weet jy, ek gaan skryf sommer jou hart uit daar. Jy gaan ja. gaan skryf 'n hmm. brief vir jou seun en vertel vir jou seun hoe wonderlik hy was en hoe jy mis ek sê sê dit ook daar en gaan maak vrede daarmee en jy sal sien dat selfs die groepe wat jy bygewoon het wat jy sê die roofies oopgemaak en weet nie wat jy sal eendag opstaan en gaan en dan sal daar die genesing in jou plaas vind dit is my my 'n boodskap uh, uh, aan jou wat wat wat ek vir jou sien ja ek het ek het selfs het ek nog um, ek het nog Gerard se as en um, ek weet Ehm um, ek het dit hier. Ek het dit by my. Ja. En ek ek voel net ek kan dit nie eens gaan eh uh, strooi op uh, sy gunsteling plekke waar hy gehou het van om te ry nie. Ehm um, Maar dis hoekom jy nog eh, nie uh, vrede gemaak het nie, jy sien. Ja, jy sien, wanneer en, jy eh, nou uh, daai briewe geskryf het, wanneer jy ek, nou werklik vrede gemaak het. Dan ja, dan, dan dan as jy die die guts het om dit te doen ek ek ek ek ek voel nog op hierdie stadium so as ek dit gaan doen dan gaan ek my kind weggooi. Ja nee, ek verstaan, ek verstaan. Jy voel maar jy sien dis juist daardie vrede wat jy jy het nog nie vrede in jou hart nie. Jy het nog nie vrede dat hy vir ewig leef nie. Jy het nog nie vrede dat hy met jou is nie, want jy wil hom nog in 'n fisiese vorm sien. So dit is wat ja. daar gebeur. Maar gaan gaan gaan na gaan na die Vader toe. Gaan gaan na God toe en skryf vir God 'n brief en sê hoor hierso Weet jy wat eerste plek ek is vir jou baie kwaad. Genien, jy het my 'n shot in die eye genoem. En dis hoekom ek so voel. Gaan skryf 'n brief vir die Here. Die Here verstaan dit. Dan gaan skryf 'n brief vir jou seun en gaan sê vir hom dat jy hoe lief jy vir hom was en hoe jy hom mis. En jy sal die antwoord daar kry. Dit is waar ons antwoord lê. Ons antwoord lê in 'n geestelike oplossing, nie in 'n natuurlike oplossing. Jou seun gaan nie weer terugkom nie jy moet daarmee ja. vrede maak, verstaan? Jy het nog nie ja. daarmee vrede gemaak nie en dit is dit is jy jy jy het 'n vrees. Daai vrees om om van hom sy van hom sy asse te gaan strooi. Dit is wat moet gebeur. Jy weet dit moet gebeur. Jy moet van daai ja. vrees ontslaa raak. Uh, Kortie, ek gaan vir jou sê baie dankie Corrie, jy's nog daarso, nê? Nee? Hallo Corrie? Ja, Janie. Ja, ja <laughs> luister jy vir ons? Ja. Ja, ek ek dink jy het koffie gedrink, hoor. Hoor jy so uh eh, uh eh, Kotie, ek sê vir jou dankie. Ek gaan nou vir ons die volgende liedjie speel en uh dan uh uh gaan ons nou van jou uh jy weet afsien daarso en dan gaan ons kyk of ons die volgende persoon kan inbring daarso. Alrite. Baie baie nou, dankie. Baie dankie en ek wens jou baie liefde en sterkte toe daarso met jy met jou uh Uh, uh, uh, um, nuwe wending uh, van van liefde en vrede in jou hart. En onthou altyd, God is net liefde. Klaar, punt. So God kan ons nie straf nie, al dink ons baie keer so. Reg mense, uh, the next song we're going to say, uh, this is uh, for for Gotti, um take my hand precious Lord. And uh, we bid him well there. I'm going to play the song and then we're going to carry on with the uh, rest of the program. Thank you very much. Gotti, baie dankie en totsiens daar vir jou. Baie dankie John, totsiens. Lekker dag. my way groweth drear. Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand, lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn through the storm, through the night. Lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. When my work is all done and my race here is run. Let me see by the light thou hast shown. that fair city so bright where the lamb is the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand I am tired, I'm weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Ons is nou terug Ons is nou terug op die lig. Ja, nee, ons is nou terug op die lig. Dankie, dankie. Nee, goed, gaan maar aan John, vertel ons verder. Ons gesels nog ek sien die ander het nog nie deurgekom ek hierdie ehm um, WhatsApp nommertjie deurgestuur, dis so WhatsApp nou gestuur het vir jou. Ja, nee, ek het nog niks gekry nie sien ek. Nee, goed. Ek dink dalk moet ons net nog 'n liedjie dalk speel. Ja, okay, nee, ons ons ons kan speel maar. what are people, what we're going to do whilst we're listening, uh, uh, waiting for the other people. Um, I said I brought along Jim Reeves, but but uh, I brought one other one along, um, uh, Bach's Joy of Man's Desiring. Uh, it's quite a long song, and which will give us a chance to then um, enjoy some time. So I'm going to play that now, so that um, Corey can uh, get maybe somebody else in, in the background there. Uh, there's not much time left. I see it's 11:37, uh, so we've got. Um, less than 25 minutes left and uh, enjoy the rest of the program with us. There we go. Ja, daar sien mense die musiek is klaar hierso. Ehm um, Connie, is, is daar enigiets wat wat jy nog wil wil byvoeg vir ons? Nee, ek wil net almal nooi of laat ek so sê, ek net almal nooi indien hulle 'n probleempie het of vra het, moet hulle jou kontak op jou WhatsApp nommer of hulle kan na die webblad toe gaan. Gaan net na www.netradio.sa.co.za en voltooi die vormpie daar, daar's 'n e-pos, jy stuur 'n e-posie direk aan Reverend John met jou vraag, met jou probleem. Ons het dan sondag kan ons dit lewendig op die lig doen. Andersins kan dit konfidensieel na ure met jou doen. Net vir ons die tye gee, ehm um, John, wanneer jy kom kontak 0800 om hulle probleempies met jou te bespreek of navraag te doen. Ja. Uh ek het myself beskikbaar gestel vir uh, net radio basies na ure. Ek is besig in die dag. So uh, van 7 tot 9 na ure. Uh, in die week kan julle my kontak, dan kan ek vir julle konsultasie doen. En ehm um, in naweke en ook Sondag kan julle uh, so na hierdie program so van 12:00 tot 4:00 uh afhangende van uh jy weet ehm um, tye en plek. Ons kan maar 'n tydjie bespreek daaroor. So. So dis na ure 7 tot 9 en dan eh uh, Sondag van so 12 tot 4 dan kan mense my kontak. Goed, en Saterdag? Eh uh, Saterdag sal ek nie altyd beskikbaar wees nie. Ek is besig, maar as ek 'n tydjie kan loslaan, dan moet hulle my maar net kontak. Eh uh, dan dan kan ek miskien ook 'n 'n tydjie daarso uh, beskikbaar stel. Ja, goed, al die besonderhede is op die webblad. Jy so gaan net na www net radio is open open zeta al die besonderhede is daar die whatsapp nummer is daar die e-post adres is, is daar die skype adres is daar so allemaal kan so in toe gaan die details daar kry en dan vir private consultaties net die vorm die voltooi die systeem stuur dan direct uh, eh, e-postie direct aan Reverend John um, vir sy insa so, dit is heel absoluut confidentieel Ja. So daar is nie ehm um, enige iemand anders wat insa daarop het nie. So dit ja. kan heeltemal konfidensieel hanteer word as jy nie op die lig wil wees nie, maar as jy vra op die lig wil vra Sondag na die ekerdiens is Reverend John beskikbaar om die vraag en die probleem op die lig te uh, behandel. Ja. Uh, uh, ons wil net sê dat privaat sessies uh, is uh, eh, enigies van uh, tot op 45 minute, miskien 'n uur. Uh, hulle is R300 per sessie, maar die betaal besonderhede is is op die blad, né? Nee. Ja, ja, hulle kan op die blad hulle betalings doen. Ja. Op die oomblik via PayPal, dit sal binnekort vasby ook daar opgekoppel wees. O, wonderlik. So, ja, op PayPal is die betaling dan in dollars. Uh, wat betaal word maar by vasby. Ek het reeds die koppelings gedoen het behoort teen vanmiddag reg te wees, dan kan ja. dit ja. in ook betaal word effektief betaling ja. en so aan. Ja. Yeah. Now, people, please just note that uh, the um, the reason you know for, for paying for, for consultation is, uh, you know, we've also got costs to cover. Um, and it's also a private time. The um, station, you know, needs to needs to be covered. What happens is all payments will go to the station. It doesn't come directly to me. So um, the the station handles all the payment there, and then uh, they then basically reimburse me. But they also take their fees, you know, for um, costs and, and, stuff like that. So the, that's the reason for that. <coughs> <coughs> It's uh, only 300 Rand for a private consultation for up to 45 minutes uh, and even longer, depending. And then uh, we, uh, I will readily uh, con- consult with you, you know. However, if you've only got a, a, single small thing, you know, that's bothering you, please contact us. Send us a voice note on 084 319 and then uh, I will, you know, give you an answer to what the, uh, the gift leads me, you know, what, what I need to, to tell you. So uh, that, that is how it works. Um, Corey, anything else you would you like to add or say something there? Ja, ek wil net noem die Sondag sessies is dan verniet gratis. Ja. Ehm um, vir kort ehm um, probleempies wat bespreek moet word. Ek, ek neem aan dit sal so 10 minute, 15 minute neem maks ja. Om te te bespreek ja. ja. So kan almal per WhatsApp stuur of hulle kan ook 'n e-posjie stuur of 'n WhatsApp voice note speel ja. wat ons speel uh, op die Sondag uh, program en dan die antwoord daarna na die voice note natuurlik gespeel is of die vragie gelees is dan die antwoord gee. So dit is dan vir die Sondags die kortstries gratis maar vir private konfidensiële uh, sessies kan hulle dan direk per e per WhatsApp Yeah, and uh, just to say, uh, people, please, you know, if you uh, wish to send us just a voice note, just to say thank you or what you think of the program, it's also the same number, 084 319-2967. Please send us a WhatsApp there. Uh, you know, um, just give us your thoughts or anything like that. And also, if you want us to, you know, to contact us, you can also use that as a form of communication. Please note, I only answer WhatsApps after hours. Then I take time, you know, sitting down and doing that. Uh, some evenings I will not be available uh, you know, depending on how busy I am, but I will come back to you as soon as possible. I think what we're going to do then is, uh, seeing though the other people couldn't uh, uh join the call uh, to speak to them, um, I'm going to end off then today with uh, In the Garden, and then we will knock off there. Uh, you happy with that, Corey? Ja, baie, baie dankie, dankie. John. Ek waardeer dit regtig dat jy op program is en baie dankie die voorreg om hierdie program saam jou te hê op Net Radio. of dat jy op net radio gewillig is om mense op so 'n manier te help. Baie baie dankie. Baie ook. dankie. Ja, ek glo ons gaan nog baie van jou ook hoor. Ja, Janie, ons gaan baie ja, dankie. Ja, lekker dag vir julle verder daarso. Totsiens people. Thank you very much for joining in the program. I think you've uh, see how it works. I'm here to assist you with consultation and with help and love so that um, we can assist you in, in your everyday problems. Thank you very much. Um, Jim Reeves is going to end with us within the garden and uh, enjoy the rest of the evening. And you are welcome to keep contact with us. Thank you very much and a lovely and a wonderful uh, Mother's Day for you out there. Uh, just enjoy, enjoy whatever you do. Always be safe and remember that um, God is just love and He loves us in everything which we do. Thank you. Bye bye. Thanks. Ooh.